e njeriut më të mirë të cilin Allahu te bareke ve teala e ka vendos mbi sipërfaqen e tokës. Dhe ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe folëm për rëndësinë dhe peshën e madhe që e ka historia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në jetën e besimtarit, duke filluar prej asaj se besimtari është i obligum në mënyrë të preme nga ana Allahu te bareke ve teala me ndjek Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe kjo nuk i mundsohet atij na asnjëherë pos nëse e njeft historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo ndihmon në rrugëtimin drejt Allahu xhelle ve ala duke qenë në hapa të sigurt para se me u fillue dhe me folë për Muhammedin sallallahu aleyhi sallem dhe me tregue rrjedhojën e familjes së tina prej nga rrjedh Muhammedi sallallahu aleyhi sallem dijetarët kanë përmend gjendjet apo gjendja e botës para se me ardhë Muhammedin sallallahu aleyhi sallem Andaj në këtë ligjëratë, me lejen e Allahut xhelle ve ala, do të përmendim qysh ka qenë bota, qysh kanë qenë njerëzit dhe shtetet para se me u lindë Muhammedi sallallahu alai sallam dhe para se me u dërgue Muhammedi sallallahu alai sallam si pejgamber. Ajo e cila është me rëndësi me u folë para se me lind pejgamberi alayhis salam prej ndodhive është se kemi vërejt dallimin e madh të cilën e ka bo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ndryshimin e madh të rëndësishëm dhe si e ka çrrënjos këtë xhahilijet të madh në të cilën kanë jetue njerëzit. Andaj është me rëndësi me ditë gjendjen para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të botës. Dijetarët kanë përmend se bota para se me ardhë pejgamberi sallallahu alai sallam i ka njoft dy perandori të mdha dy shtete të mdhaja të cilat e kanë sundue botën kanë ekzistu edhe shtete të tjera të cilat kanë qenë me numër më të vogël dhe me fuqi më të vogël mirëpo ato të mdhaja të cilat kanë qenë në sytë e botës kanë qenë vetëm dy E para prej tyre ka qenë perandoria e Romakëve. Romakët kanë qenë të njohur dhe kanë zotrue shumë prej pjesëve të botës. Romakët të cilat në librat e tona apo edhe të kaluarat janë njohur sikur Bizant. Bizant kanë qenë Romakët, të cilat kanë pas një pjesë Goxha të madhe të të tokës, duke filluar prej shteteve këtu ku jetojnë anat të Ballkanit, i kanë pas të gjitha në pushtet, e kanë pas edhe Azien, edhe Sirien, edhe Palestinën, edhe deri tek deti Mesdhe. Kanë zotrue pushtet të madh mbi njerëzit. Pastaj, shteti i romakëve është njohur me shumë prej cilësive të këqia. Shumë prej cilësive të këqia. E para prej tyre është se ata i kanë mbojt popujt e tyre me fuqi. Me fuqi dhe nënshtrim diktatorial. Patjetër me iu nënshtrue popujt kryetarit të cilin ata e kanë pas, apo familjes së kryetarëve. Ata, në të kaluarën, kanë jetue në këtë formë. Edhe persiant ngjajshëm me këta, edhe romakt ngjajshëm me, me persian. Kanë jetu në mënyrë duke i nënshtrue popujt dhe duke e ndaje njerëzimin në robër dhe në kryetarë. Klasa e ngritur e njerëzve, të cilat i kanë të hollat në dorë, i kanë mjetet e fabrikës në dorë, mjetet e bujqësisë dhe blegtorisë dhe të tjerët janë klasa e nënshtrume të cilat duhet me punue për hizmetin dhe shërbimin e, kla, e kësaj klasës së lartë. Andaj, dijetarët duke e cilësue Perandorinë Romake kanë përmend se ata kryetarët e tyre kanë qenë në kulmin e zullumit dhe padrejtësies dhe kulmin e epshit dhe shfrenimit në jetën e tyre. E kanë pas dëshirë të madhe epshin. Saqë nuk ka mujtë me pengue kryetarin e tyre nëse ka dashtë ndonjë vajzë A ka apo ka dasht vajza të shumta, ka shku vetëm e ka zgjedh. Dhe ka martue sa të doje, pa numër. Dhe ka dalë përjashtë dhe ka zgjedh prej robëve çka doje. Dhe ka shku e ja u ka morë pasurinë e njerëzve kjo kategoria e kryetarëve çka të doje. Duke mos pas kurrfarë pengese, sepse ata populli kanë qenë i nënshtruar. Madje, madje, edhe pse te romakt ka qenë më e paktë, ndërsa te persianët më e shumtë, ata kanë mendue se klasa e ngritur kanë edhe pjesë të hyjnies. Çka do me thonë pjesë të hyjnies? Do me thonë këta, Allahu i ka, i ka zgjedh dhe Allahu i ka dhonë prej hyjnisë, prej zotësisë së tina, subhanehu wa ta'ala. Andaj, nga se romakët kanë qenë shumica e tyre krishterë, nërsa të krishterët, qysh herët, bulsi e ka fut devijimin tek ata. Dhe ky devijim është zhvillue dhe është kultivue dhe është bo fe e pa, e pa cenume, fe e devijume, po s'ka guxu dikush me vet pse kështu dhe pse ashtu. Sepse është shpall heretik dhe është vra dhe është torturu dhe është burgos, s'ka pas mundësi me fol aspak. Kjo ka qenë shteti i Romakëve, shteti bizantin. Kjo gjendje e tmerrshme, saqë përmendin dijetart se aq shumë kanë lujt me njerëzit. Paria, klasa e ngritur e Romakëve, saqë për qejfët e tyre, për qejfët e tyre kanë organizu gara të ndryshme, gara të ndryshme në fushë mejdan të madh dhe kanë prezentu me mija njerëz duke i fut në përlame dhe të rrafme që vetëm ta knaqin kryetarin derisa janë mbyt ndërmes veti saqë përmendin historiant i kanë fut njerzit klasën e ult me u godit me kafshë i kanë shti me luftu me, me tigër, me luan, me arusha të ndryshme, e kështu me radhë, vetëm t'i thoje, a mundësh me fitu dhe me ngadhënjy kafshën, që të knaqet syni i kujna dhe të provoje prej sendeve, çka i ka shku n'imagjinatë atina. Kjo është gjendja e romakve para se me ardhë pejgameri sallallahu aleyhi vësallem, me një fjalë zullumi ka mrrije kulmin çka mundet me arritë. kulmin çka mundet me arrit zullumi kjo ka qenë gjendja e romakëve nga ana tjetër ka qenë perandoria e persianëve perandoria e persianëve pjesa e sotshme e Iranit e Iranit këta mexhust me petkun e islamit të cilat thonë se janë musliman këta janë mexhust këta janë persianët e vjetër Persianët e vjetër dhe kjo ka qenë shteti i dytë ma i fortë, perandoria e dytë ma e fortë në atë kohë. Shteti i persianëve. Në shtetin e persianëve gjithashtu kanë mbizotrue fetë e kota, adhurimet e kota, e kanë adhurue kryesisht zjarrin. Zjarrin e kanë pas zotin të adhurumin ma të madh tek ata, saqë nuk kanë leju zjarri m'u shuk aspak. në perandori, në shtëpit e mbretve, në shtëpit e mlojat, pallatet e mbretve, s'kanë leju m'u shujt zjarri aspak. Pse? Ngase duhet zjarri, sipas atyre, i adhurumi i atyre, zoti atyre, me qenë prezent dhe me i rujt ata, e kështu me radhë. Dhe prej adhurimeve tjera, prej gurzive, e kështu me radhë. Apo adhurimit të, të njerëzve. Saqë, dijetarët thojnë, Wa yad'un anfusahum fawqa bani Adam li'annahum ya'tabirun anfusahum min nasl al-aliha. Kjo ka qenë qysh thash përkundër romakëve ka qenë prezente tek ata, po me të madhe ka qenë e prezente tek persianët. Çka ka qenë prezente? Ka qenë prezente se klasa e njerëzve të thjesht kanë mendu për klasën e ngritur të pallateve dhe mbretërve të ndryshëm se këta e kanë prejardhjën prej Zotit. Ta'ala Allah amma jekulune dhalimun. Allahu është i lartë prej asaj që kanë thonë zullumqarët dhe thojnë vazhdimisht zullumqarët. Mirëpo shikone këtë kët pikë të cilën e kanë përmend, dijetarët, pra, për gjendjen e botës para se me ardh Muhammedi s.a.s. Domethonë shejtani ka lujtë me ata qysh ka dashtë. Shejtani ka bo tallje me ata dhe ka lujt me ata qysh ka dasht. I ka shti me adhuru zjarr, i ka shti me adhuru puta, i ka shti me adhuru njërzi. Dhe kanë mendu se janë zota këta. Dhe kanë mendu se kanë prejardhjen prej Allahu tebareke ue teala. Kjo ka qenë tek persiant. Mirëpo këtu, disa dijetarë e kanë përmend se nëse e shikon persiant e vjetër dhe i shikon këta persiant e rinj. e kanë trashigue fejën e atyre hap pas hapi persianët e sodit të Iranit, shijat, rafidit ata mendojnë për shujuhat e tyre për hoxhallart e tyre se e kanë prejardhjen prej Zotit andaj shejhi te ata është masum i mbrojtur prej gabimit s'mundet me bo gabim ai andaj prej besimeve të tyre që kanë bërë persiant pik për pike E kanë pas për shembull nëse kryetari ja lip kujdoje bashkëshortën apo vajzën apo ndonjë gruje kan ta dëshirojë ai, s'guxon me ja ndal. Pse? Se kjo është urdhër i Zotit. Kështu e kanë edhe këta sot me hoxhallart e tyre. Nëse shejhi, hoxha, ta lip grujën apo vajzën, apo ndonjë familjare, ti nuk guxon me refuzue dhe m'u rebelue. Madje nëse nuk ia ap je kafir. se s'e ngon urdhin e atij cili është i pagabushëm. Kështu është gjendja e atyre të cilat jetojnë nën hijen e zullumit dhe nën hijen e errësirës. Kjo ka qenë gjendja e shtetit të persianëve para se me ardhë Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem dhe kanë pas luftra të shumta mes persianëve dhe romakëve ngase çdonjona prej tyre ka dash me mbizotnu tjetrën dhe me e bo ma të madhe perandorinë e saj, mirëpo, asnjana prej tjetrës nuk ka mujt një ditë prej ditëve me fitue tjetrën. Sa i për, sa i përket, dijetarët kanë thanë, mexhusët kanë qenë ma të këqij sesa romakët. Prej dy të këqijave, këta kanë qenë kufarë edhe këta kufarë, jobesimtarë, jobesimtarë, mirëpo persianët kanë qenë në kulmin e degjenerimit. Në kulmin e degjenerimit. nuk kanë pas asnjë sen prej shkencës dhe diturisë. Ndërsa romakt, romakt janë veçue me filozofi. Romakt janë veçue me filozofi. Ngase e kanë pas pjesën e Greqisë dhe grekt janë marrë me, me filozofi dhe këta e kanë pas prej shkencës të cilën e kanë përparu dhe janë zhvillue dhe janë lavdrue me, me filozofi. E cila pas islamit është fut edhe tek muslimant dhe i ka prish akidet e shumë prej njerëzve të cilat kanë mendu se kjo është prej prej fesë e kështu me radhë. Andaj përkundër persianëve romakt janë dallue me filozofi. Pastaj ka qenë edhe shteti i Indisë në atë kohë. Shteti i Indisë nuk ka pas fuqi dhe pushtet të madh. Mirëpo, ka pas njerëz të shumtë, të cilat e kanë adhurue dritën dhe e kanë adhuru zjarrin dhe e kanë adhuru lopt dhe i kanë adhuru kafshë të ndryshme dhe çka kanë mendue diçka shejtani çka ju ka tek prej sendeve të kota dhe banale ata i kanë adhurue, e kanë adhurue në mënyrë absolute andaj edhe sot kta nipat e tyre i adhurojnë lopt e ndryshme kështu me radhë prej budistëve dhe mexhusve të ndryshëm. India, domethonë, i ka, ka qenë para ardhjes së Pejgamberit sallallahu alai sallam, shtet i cili është njoft si shtet i madh. Saqë këta aq shumë kanë zbrit në degjenerim, janë martue me martesa që nuk njef njerëzia të tilla martesa të tilla martesa saqë kanë bo edhe në mënyrë familjare marrëdhonie intime Allahu na rujt edhe këta kanë qenë klasa e ngritur dhe klasa e ult indiant klasa e ngritur dhe klasa e ult klasa e ult s'ka pas drejt as me thonë që jena njerëz Klasa e ult, njerëzit e thjesht, s'kanë guxu me thonë as jena njerëz. Po këto janë kafsh, apo ngjajshëm me kafsh, në fotografinë e njerit, i shërbejn klasës së ngritur të cilat e kanë prejardhjen prej Zotit Allahu na rujt, andaj, dijetarët i kanë përmen këto sende, sepse Njofja e gjendjes para ardhjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ban krahasimin se Allahu tebareke ve teala me Muhammedin sallallahu alajhi wasallam e ka nxjerr njerëzimin prej errësirës në dritë. I ka nxjerr njerëzit prej errësirës në dritë. Dhe kulmi i zullumit kur ka mri, Allahu tebareke ve teala e ka dërgue Muhammedin sallallahu alajhi wasallam li tukhrijan nase min adh-dhulumati ila an-nur. që t'i nxjerrë njerëzit nga errësira. Këtë çka ka ekzistu përpara, Allahu tebareke ve teala e ka qujt errësir. Sikur ç'kemi me pa, edhe gjendjet e arabëve. Gjendjet e arabëve. Ku kanë qenë arabët në aspektin ekonomik, në aspektin politik dhe në aspektin e edukatës ku kanë qenë arabët para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kanë përmendë dijetart se Ata e shënojnë librin e tyre me durët e tyre dhe thojnë kjo është prej Allahu tebareke ve teala. Jektubune el kitabe bi ejdihim. Thumme jekulune hedha min indilla. Wa ma hua min indilla. Allahu xhelle thot, ata me durët e veta shkrujnë, çka dojnë, dhe thojnë kjo është prej Allahut. Ama ajo nuk është prej Allahut. Ajo nuk është prej Allahut. Andaj, prej feve të cilat kanë qenë të njohura, ka qenë jehudizmi, sa që kanë anue shumë edhe ata nga adhurimi i putave dhe kanë besue pralla të ndryshme dhe legjenda të kota të cilat janë të njohura në librat e akides. Prej feve, gjithashtu shumë të përhapura ka qenë krishterizmi. Krishterizmi, dijetarë kanë thanë, prej tyre Muhammed Kutbi, krishterizmi i devijuar, i prishur, nga ajo që ka ka besu Isa a.s. se ka pas mundësien mu përhap ma s'shumti në dunja për shkak fuqies çka e ka pas shteti bizantik shteti i romakve pasi fuqia ka qenë e madhe e shtetit të romakve dhe romakët e kanë përqafue krishterizmin dhe kjo ja ka mundësu e krishterve me e përhap fejen e tyre mirëpo ata kanë ndryshue prej fejes së tyre shumë Kan ndryshu prej fejes së tyre shumë sa që edhe dijetarët e tyre pastaj më vonë kanë argumentu dhe kanë pru tekste të qarta duke tregue se neve nuk e pasojna Isën alejhi salatu ve selam në tekstet të cilat ka ardh ai po neve kemi anu nga adhurimi i putave të ndryshme pastaj prej fejeve të njohura ka qenë mexhusë të cilat adhurojnë zjarputistat. Zjarputizmi ka qenë i njohur në atë kohë dhe zjarri është madhru me të madhe. Dhe zjarri është madhru e me të madhe. Pastaj ka qenë budizmi të cilat i kanë vendos vetë putat, i kanë gdhend vetë putat, i kanë skalit në fotografi të ndryshme, për shembull lopën, për shembull bikun, për shembull delën e kështu me radhë, e kanë skalit, e kanë bërë të madhe dhe e kanë madhruar dhe e kanë adhuruar. Edhe e kanë adhuruar. Budizmi është prej feve të cilat ka qenë të njohura dhe një fe e cila e kanë përmendë dijetarët ka qenë El Berhemije. El Berhemije kjo ka qenë ka India. Ka India fejë të cilën Berhemije sepse klasa e ngritur janë qujtë Brehmen. Dhe ata kanë mendu se janë zota dhe populli është nënshtru dhe i ka adhurue. Në përgjithsi, gjendja e shteteve të mëdhaja dhe gjendja e shteteve të vogla dhe njerëzit të cilat kanë jetu në ato shtete, ka qenë feja e Allahut tebareke ve teala e vërtet zero. Pos që e ka përmen pejgamberi s.a.s. vetëm disa pakica të vogla të cilat s'kanë pas autoritet dhe as nam te njerëzit as pak. Aspak hiq. Hadithin të cilin e ka transmetu Muslimi nga pejgamberi s.a.s. ku e tregon dhe e përfshin gjendjen e botës para se me ardh pejgamberi s.a.s. thot ka thonë pejgamberi s.a.s. Ela inna rabbi amarani en uallimekum Ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, Zoti jem më ka urdhëruar t'ju mësoj juve ma jahiltum, çka ju e keni të panjohur. Njerëzit e kanë pasur të panjohur gjendjen para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos arabët. Arabët s'kanë qenë shumë të njohur dhe të informuar se çka ndodh në botë, sepse kanë jetuar nëpër shkretira. dhe nuk kanë qenë ata të cilat janë interesuar për informatat e shteteve të ndryshëm. Kjo për shumë arsye. Kjo për shumë arsye. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka treguar: "Mimma allamani yawmi hadha." Nga ajo të cilat Zoti sot më ka mësuar mua. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Kullu malin nahaltuhu abdan halalun." Pra, anojnë nga teuhidi dhe largohen prej shirkut, esenca e natyrës së njeriut. Mirpo, wa innahum atathum ash-shayatin. Mirpo ju kanë ardh shejtanët. Ju kanë ardh shejtanët fexhtalet an dinihim. Fajtalathum an dinihim, dhe i ka largu nga feja e tyre. Pra këtë kjo gjendje katastrofike dhe ki zullum i madh dhe ki shfrenim i madh dhe ki realizim i epshit në mënyrat ma të prishura dhe mënyrat ma të fëlliqura të cilat e kanë mishrue romakët dhe persianët dhe indianët e kështu me radhë dhe arabët gjithashtu është se shejtanët ja u kanë ndryshue atyre fejen Dhe kjo argumenton se nëse njerëzit e ka përmendur Muhammed Qutbi, i cili është i profesionalizum në këtë send me njohjen e historisë, ka thonë kjo argumenton se nëse njerëzit largohen nga shpallja e Allahut tebareke ue teala, nga udhëzimet e Allahut xhalla wala, nga udhëzimet e pejgamberëve, gjendja e tyre kthehet qysh kanë qenë. Në mënyrë anarkike, në mënyrë katastrofale. që s'ka mundësi me vendos dikush një rregull s'ka mundësi me vendos askush rregull wa harramet alejhim ma ahleltu lehum thotë Allahu tebareke ue teala në këtë hadith kudsi dhe shejtanët ja u kanë bo haram ata çka Allahu xhalla wala ka bo halal Sepse shejtani synon ndryshimin e natyrës së Allahu xhallahu ala. Halalin ta ban haram dhe haramin ta ban halal. Wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dhe i kanë urdhëru shejtanët këta njerëz t'i bojnë Allahut xhallahu ala shirk. Pa argumente, pa kurrfarë fakti. A edhe e shef se si ka mri gjendja e njerëzimit para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të adhurohet diçka Ndoshta neve sot kjo na doket shumë banale, që njeriu, siç ka thonë njoni prej arabëve, neve në xhahilijet, neve në xhahilijet e kemi morr gurin dhe e kemi adhurue. Kur nuk mu ka kry punë, e kom gjujtë e kom morr një guri tjetër. Kjo është shumë banale, mirëpo kjo ka ndodhur. Dhe kjo ndodh edhe kohën e sodit. Edhe kohën e sodit, sepse xhahilijeti përparon aspektin e teknikës, dhe aspektin e sendeve të cilat s'kanë të bojnë me fejen, mirëpo edukata fetare shkon teposhtë. Nëse ata e lojnë fejen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thotë pejgamberi alaihi salatu wasalam, "Wa inna Allah" dhe vërtet Allahu xhallahu ala. Nadhara ila ahli al-ard. Allahu para se me dërgu pejgamberin sam i ka shiku banorët e tokës. I ka shiku banorët e tokës. Fa maqatahum arabahum wa ajamahum. i ka zbrit hidhërimin dhe është hidhëru me arabt dhe me joarabt, me krejt. Allahu Xhelle wa Ala. Illa bakaja min ehlil kitab, pos një pakice nga ithtarët e librit të cilat kanë qenë në fejën e Isës Alehi Salatu Veselam. Përpos një pakice. Këto dijetarët kanë nxjerr shumë dobi. E para, se gjendja para pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë në kulmin e degjenerimit fetar dhe edukatës dhe politikës dhe rregullimit të shtetit në mënyrë katastrofike. Makatehum, i ka zbrit Allahu Xhelle wa Ala hidhrimin e tijna mbi krejt njerëzit, pos një pakices prej ithtarëve të librit. Dhe e dyta, se të gjithë këta mija njerëz, ndoshta edhe miliona njerëz, Allahu Xhelle wa Ala është hidhru me ata. Dijetarët, siç është Abdurrahman ibn Hasan, ibn Muhammed ibn Abdul Wahab, Allahu e mëshiroft, nipi i Muhammed ibn Abdul Wahabit, duke e komentu këtë, fa makatahum, arabahum wa axhemahum, është hidhru Allahu Xhelle wa Ala me arabt dhe jo arabt, argumenton se Allahu Xhelle wa Ala nuk i ka arsyetue me di, padije ata. Nuk i ka arsyetue. Se dikush mund me thonë, pa ata s'kanë pas pejgamber. Deri prej te Isa, deri te Muhammed A.S. Qindra vite s'ka pas pejgamber. Si ka mundësi mos m'u arsyetu te Allahu tebareke we teala? Jo, Allahu Xhelle nuk i ka arsyetue. Nuk i ka arsyetue. Sepse ata nuk janë interesue për fejën e Allahu Xhelle wa Ala të drejtë, andaj ky hadith argumenton për gjendjen e botës e cila ka qenë e devijume në mënyrë totale. Sa i përket arabëve, arabët ndahen në tri pjesë. Arabët ndahen në tri pjesë, andaj dijetarët i kanë nda arabët në tri pjesë, arabët e shkretirave, arabët e parë. Këto janë zhduk. Dijetarët thonë, këto janë zhduk dhe nuk ekzistojnë. Ata arabë domethënë, të cilët t'parët Janë zhvillue si arab, janë zhduk quhen el arabul baide, arabt bedevi. Arabt bedevi. Pastaj vijnë el arabul aribe. Arabt të cilat janë nga një njeri i cili quhet Kahtan. Edhe quhen këta arabët Kahtanije. Fis prej fiseve të arabëve, këta ende sot vazhdojnë dhe kanë vazhdue me jetu dhe arabt el adnanije. Arabt el Adnanie nga i cili fis e ka prejardhjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, babgjyshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam arrin deri tek ky Adnani. Deri tek Adnani, andaj dijetarët kanë përmend se këta Adnanitë e kanë prejardhjen prej Ismailit alayhi salatu wassalam. Kjo është prej atyre të cilat pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas prej prejardhjen. Pastaj kanë përmendë dijetarët se Allahu tebareke ve teala ju ka çue pejgamber disa prej arabëve siç është Adi dhe Themudi dhe këta popujt Sebe, të cilat kanë jetue në pjesë të tokave arabe, Allahu tebareke ve teala ju ka dërgu pejgamberë dhe ata i kanë refuzue pejgamberët. Gjendja fetare e arabve para pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Çka kanë besu arabt para se me ardh pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam? Shumica e arabve, shumica e arabve, dijetarët thojnë, nuk kanë pas fe. S'kanë pas fe. Përkatësimin e kanë pas te Ibrahimi aleyhi salatu wassalam, mirëpo adhurime nuk kanë pas të pastra. Pos disa të vogla, pos disa të vogla. Andaj shumica e arabëve kanë adhurue idhuj dhe puta dhe gurzi të cilat ata i kanë vendos prej Latit dhe Uzajës dhe Menatit e kështu me radhë. Zota të ndryshëm, të cilat i kanë vendos me durt e tyre dhe pastaj i kanë adhuru. Mirëpo përkatësimin e kanë pas te Ibrahimi alayhi salatu E kena adhuru gurin, kur s'na ka bo dobi, edhe na ka u dukë një gur tjetër ma i mirë, e kena gjujt të parin, e kena marrë të dytin dhe e kena adhurue. Kjo ka qenë gjendja e arabëve. Kanë adhuru gurëzi. Kanë adhuru diçka të kotë, banale. Sepse s'kanë pas fe. Dhe i kanë hupë gjurmët e Ibrahimit, alejhi salatu u selam, dhe disa prej arabëve i kanë pasue romakt, janë krishterizu, dhe disa prej arabëve i kanë pasue persiant, dhe janë bo mexhusë. Pastaj dijetarët kanë përmend se tek arabët ka pas njerëz të cilat kanë mbet në në fejën e pastër të Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Do të thonë jo gjithë arabët kanë deviju. Mirëpo ky numër i cili ka mbet në fejën e pastër të Ibrahimit alayhi salatu wassalam ka qenë shumë i vogël. Dhe në në në gishta janë numru kta njerëz të cilat nuk kanë adhuru ata çka ka adhuru populli edhe pse ka qenë i vetëm sepse e ka adhuru Allahun tebareke ve teala pastër sa që ka than e rabben wahiden em elfe rabbin ka than a ni zot asht a ni mi zota ju ka drejtu arabve a ni zot a ni mi e dinun idha tukussimetil umuru ka than a qikjo feja juve me i adhuru niqin zota a ni mi zota a kjo quhet feja E ka pas për qëllim se muslimani, ai i cili e pason fejën e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, s'adhuron guri, s'adhuron puta, po e adhuron Allahun tebareke we taala në fund ka thon walakin a'budu rrahman rabbi ka thon unë e adhuroj Rahmanin dijetarët kanë thon kjo poezi argumenton se ata e kanë njoftë edhe emrin Rahman Allahu tebareke we taala walakin a'budu rrahman Rabbi, i cili është Zoti im, li yaghfira dhanbi Rabbul Ghafur, që t'ma falë mue gjunahin, ai Zoti i cili është shumë falës. Domethonë se ka pas tek arabët, të cilët kanë mbet në fejën e Ibrahimit alayhi salatu vesselam dhe i kanë qortu popujt e tyre, mirëpo ata s'kan pranue. sa që ka pas prej thanjeve të Ebu Xhehlit dhe mushrikëve të Mekës në kohën e pejgamberit a.s. minjëherë masi ka fillue davetin haptazi pejgamberit a.s. i kanë thonë nëse ky don me nejt në fejën e Ibrahimit qysh po pretendon ky le të bojë si Zejd ibn Amri edhe ai ka qenë qështu edhe ai ka qenë dhe e ka njoft fejën e pastër kanë pas dituri për fejën e pastër mirëpo epshi dhe interesi nuk i ka lon ata nuk i ka lon ata andaj Allahu xhelle ue ala ka thonë idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun atyre kur u thuhet nuk ka të adhuru me meritë pos Allahut yastakbirun bojn kibër dijetarët kan thon jo që s'e kan dit që kjo feja e pastër që kjo feja Allahut xhelle ue ala Po yastakbirun kibri s'i ka lanë. Nuk i ka lanë kibri me lanë atë pozitë të cilën e kanë pasë. Andaj i kanë thonë pejgamberit alejhi salatu vesselam, rri në fejën e Zejdit, nëse do me kanë, ama rri mshelu për vetveten tane. Mos na thirr këti krejtve neve. Domethonë, ka pasë para arabëve, para pejgamberit alejhi selam në mesin e arabve, të cilët e kanë, adhuru, e kanë adhuru Allahun xhelle ue ala dhe nuk i kanë bo shirk Allahut tebareke, Wa ta'ala, mirëpo ky nuk e ka takue pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Kjo ka qenë gjendja fetare në përgjithsi. Shumica e tyre kanë adhuru puta dhe një pakicë e tyre e ka pasue krishterizmin dhe një pakicë e tyre persian. Gjendja politike e arabëve para pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Çfarë politike kanë pasë arabët para se me ardhë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Ata as që e kanë njoftë politikën, As që kanë njoftë organizimin e shtetit. Kështu thonë dijetarët e muslimanëve. S'e kanë ditë arabët çka është organizimi i shtetit dhe as drejtimi i shtetit dhe as menaxhimi i shtetit. Ngase sistemi i cili ka zhvillue arabët dhe ka mbizotëru tek arabët ka qenë sistemi i farefisit me kabile. Me kabile janë kanë të ndam në kabile dhe çdo kabile ka pas të parin e tyre dhe këta kabile E janë menaxhue nëpërmjet të parëve të tyre. E këta të parët e kanë pas kuvendin ku janë mbledhë dhe kanë bo muhabet dhe kanë kuvendue. Dhe kanë bo biseda të ndryshme. Mirëpo, menaxhim, sikur që është i njohur, pas pejgamberit alayhi salatu wasalam, zhvillimi i shtetit s'ka qenë i njohur. Nuk ka qenë i njohur tek arabët. Mirëpo, ky i pari i kabilës ka pas shumë prej prej përparsive. Ani shikoni subhan Allah që kanë përmend dijetarë këtu, se në çdo sistem ku nuk mbizotëron Allahu dhe pejgamberi a.s. Domethënë, ligji Allahu dhe ligji i pejgamberit a.s. Patjetër, patjetër, është që zullumi në ta me kon i madh, në atë shtet, apo te, te këta njerëzit. Dhe kryetarët e atij shteti dhe të parët e atij shteti, patjetër kanë me pasë cilësi Gati sikur pejgamberit apo të Allahut tebareke ve teala. Prej madhërimit të madh në zemrat e tyre. Andaj kanë përmend dijetarët se i pari i i kabiles ka pas drejt. Çdo kush ka punu dhe ka tregti, me ia marr 1/4 e pasurisë. Shkon ja merr 1/4 e pasurisë dhe nuk e vet hiç. Ka pas çka i kanë qujt Safeja. Safeja Kur dikush ka pas pare shumë, ka pas drejt ky i pari i kabiles me shku e atë sendin ma të mirë që e ka zotru dikush me ia marr. Se safije është diçka e pastër, e zgjedhur. Dhe e ka zgjedh që kjo pasuri m'duhet mua dhe ja ka marr. Dhe ky ja ka dhanë me, me zemër dhe me, me dëshirë. Pse se ky është i pari, e kështu me radhë. Dhe ka pas ganimetin e luftës me marr ky komplet pastaj çka don çka don ban me ta e kështu me radh dhe çka ka dasht prej grave apo kështu me radh prej vajzave të ndryshme çka ka dasht e kanë dhënë nuk ka pas mundësi dikush me pengue kjo ka qenë gjendja e arabëve sistem farafisnor i pari i kabiles vendos gjithçka për ata mirëpo dijetarët çka kanë përmen Se kanë pas një virtyt të mirë, jashtë këtij zullumit, që e kanë pas, ka qenë se, kusht e ka pas, i pari i kabiles, nëse ka telashe, dhe ka probleme kabilja, e ka pas obligim i pari me i dalë problemit ky. I pari me i dalë problemit ky. Kjo ka qenë dijetarët që kanë thanë, çka edhe i ka përgadit, sahabët pastaj, se sahabët janë prej arabëve, prej këtyre kabileve dhe prej këtyre babgjyshave të cilat i kanë pas dhe i kanë trashigu disa sifate të tyre. Jashta këtij zullumit e kanë pas se e kanë ndi privilegj dhe nder me dalë në ballë të problemit. Andaj i pari se atëherë ka dalë i kabiles. I pari i kabiles, edhe nëse është vranë për lufta, e kështu me radhë. Mirëpo ka dalë i pari. Dhe këtë dijetarët e kanë përmend prej virtyteve. Domethënë, arabët në përgjithësi, përgjithësi kanë qenë tejet trima. Tejet trima. Andaj kanë thurë prej poezive të shumta, të shumta. Ka thonë, njani prej tyre, poshtërsimi është xhehenem për mue, ma mirë hi në xhehenem e nuk poshtërsona. Dhe me më ardh dikush me më nënçmu mue, dhe me ma marrë nderin, kjo është xhehenem. Ka thonë, unë i shkoj xhehenemit, dijetarët kanë thonë, i shkoj problemit, Dhe kur e kanë dëgju sahabët, kanë thonë subhanallahu, këtë fjalë e kena pas në xhahilet. Nimoj vllain tan, koft n'gabim apo koft mirë. Kanë thonë ja Rasulullah, kur a madhlum, kur a i bon zullum, e kuptojna. E kuptojna qysh me nimu kur a i bon zullum, ama kur është zullumçar, çka me bon? Ka thonë nale prej zullumit. Nale prej zullumit. Kanë thonë dijetarët, pejgamberi a.s. vetëm njanën pjesë e ka ndryshu, ndërsa njanën e ka lon qashtu siç është. Nëse vllai duhet m'u nimu kur bëhet zullum. Mirëpo te arabt ka qenë. Bani zullum, apo ashtë ai zullumqari, apo i, i është bo zullum, ti nimoj ata. Andaj ka thurë poezi. La jes'elune ehahum, hine jendibuhum. Ka thonë, na, nuk e vetna vllavin kur të na thirren për një problem. Fin naibeti ala ma kale burhane. Na nuk i thojna çka ki bo, a çka s'ki bo. A je ti në keq, a je gabim, po na shkojna i nimojna. Kjo ka qenë prej teprimit dhe zullumit që e kanë pas, mirëpo dijetarët këtu e kanë përmend se ka qenë, kanë qenë trima të mdhoj dhe kanë qenë guximtarë të mdhoj. Prej, asaj që e kanë pas virtyt i keq, ves i keq, se kanë thonë, si të devijoje kabilja jeme, baba, baba jem, si të devijoje, unë edhe unë devijoj. Kjo dijetarët kanë thonë, ka fut, është fut kjo smundje te diksa prej muslimanëve, Allahu na rujtë. Nëse devijon hoxha jem edhe unë devijoj. Nëse devijon dijetari jem edhe unë devijoj. E kështu me radhë. Kjo është prej smundjeve. Kjo është prej smundjeve të xhahiletit. Dëgjoje poezien e Durejd ibnu Sime prej xhahiletave. Ka thonë, ve hel ene illa min gazijetin idha gavet. Ka thonë, unë nuk jam kurgjo hiç pos njani prej kabiles teme. Gawaitu wa in tarshudu ghaziyatun arshudu. Si të devijoje kabilja, devijoj edhe unë. Si të udhëzohet edhe unë udhëzona. Kjo ka qenë rregull te ata. Çka të boje kabilja edhe unë. Çka boje baba jem edhe unë. Babgjyshallar. Andaj Allahu xhelle ve ala, nëse lexoni Kur'anin me vëmendje, keni me vërejt se Allahu xhelle ve ala shpesh jau përmend baballart. A edhe nëse baballart i kanë pas pa mendje, edhe s'kanë qenë t'udhzum, apet keni me i pasua? Allahu domethonë, e ka cek një smundje çka ata kanë pas ma të madhe, e cila duhet mu largu prej besimtarit. E cila duhet mu largu prej besimtarit. Këto gjendje çka kanë qenë para ardhjes pejgamberit a.s. po i përmendmi, që ta bojna dallimin, kur t'i shofmi ngjarjet, dhe udhëzimi me të cilën ka ardh pejgamberi a.s. dhe ndryshimet dhe reformat e mëdhaja që i ka bo pejgamberi a.s. tek njerëzimi e ka largu zullumin pejgamberi a.s. e ka largu padrejtësinë e ka largu mëkatin e ka largu kufrin e ka largu e njeriu m'u bëhe Viktimë dikujt tjetër. Me e shit mendjen me qira, jo, po e ka udhëzue njeriun në ata çka është më e drejta. Me e përdor mendjen dhe me pasue librin e Allahut xhelle ue ala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj kjo ka qenë sa i përket gjendjes politike tek arabët. Sa i përket gjendjes ekonomike, Arabët s'kan qenë të njohur për ekonomi, ngase pjesa e tyre ka qenë shkretirë, as kanë janë marrë me bujqësi dhe as me blektori e kështu me radhë, mirëpo, ata, Allahu tebareke ue teala, i ka, ja u ka mundësu atyre që me bo tregti. Kanë bo tregti me Shamin dhe kanë bo tregti me pjesë të ndryshme të Jemenit e kështu me radhë, dhe Allahu tebareke ue teala, ja u ka përmen këtë mirësi të cilën ja u ka dhanë, Allahu xhelle ue ala, kur e ka përmen Li ilafi kurejsh, ilafihim rihlete shitai ves-sajf, pasha garancën dhe sigurimin që e kanë kurejshët. Kurejshët kanë udhëtue verës dhe kanë udhëtue dimrit me karavane të ndryshme në Sham dhe i kanë shit disa pjesë të cilat i kanë pas prej deveve dhe deleve të ndryshme dhe kanë bo tregti me ato artikuj të cilët i kanë pas. Allahu xhelle ue ala ja ka përmen. Pra Allahu tebareke ue teala e ka mundësu arabëve edhe me kushte të vështira, edhe pse vendi ku e kanë jetu ata ka qenë shumë i ashpër, sepse shkretinë, megjithatë Allahu tebareke ue teala ja ka lehtësue jetën dhe ja ka mundësu me jetue me jetë të mirë. Sa i përket gjendjes ekonomike, nuk ka qenë të njohur me ekonomi, mirëpo, mirëpo, Allahu xhelle ue ala ja u ka mundësu me jetu me tregtia të ndryshme. Sa i përket gjendjes shoqërore, edukata, ku kanë qenë arabët para pejgamberit me edukatë? Sa i përket edukatës, Ata janë rrit me zakone dhe tradita të cilat kanë mbizotru tek arabët. S'kanë pas ndonjë libër, andaj Allahu xhelle ue ala shpesh ja u ka përmen, se ju nuk keni ndonjë libër ku e lexoni, as nuk e keni ndonjë referencë ku i referoheni, andaj gjendja e tyre ka qenë tradita. Qysh ka konë tradita, qashtu. E cila është në kundërshtim me fenë e Allahut tebareke ue teala. Se besimtari respekton traditën derisa nuk vjen kundërshtim me fenë e Allahut xhelle ue ala. Mirëpo kur vjen në kundërshtim me fenë e Allahut xhelle ue ala, e lën traditën. dhe pason Allahun tebareke ue teala andaj prej sendeve që i kanë pas ata si shoqëri janë krenu shumë me farefis krenim të madh shumë saqë prej krenimit të madh që e kanë pas prej krenimit të madh që e kanë pas në poezitë e tyre ata shumë i kanë sha farefisi i parë të tjetrin Që çudi është mi lexu ato poezi. Çka ka mujë, çka mundet njeriut me i shku mendja ka e shamja, ka ofendimi, çka pranon mendja deri në kulmin e çamës, ja ka thon tjetrës kabile. Vetëm e vetëm që të thoje na jena më të fort, na jena më të mëdhoj e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon, kjo është hamiyetul xhahilije. Kjo ka thon fanatizmi xhahiletit. Mu krenue se un jam pi filan fisit e pi filan kabiles. Kjo është xhahilet. sa që pejgameri sallallahu aleyhi sallam e ka përmend edhe ma shumë se kjo edhe nuk është me turp me përmend këta që e ka përmend pejgameri sallam se na nuk jena ma turpshëm se pejgameri aleyhi sallatu e sallam ka ardhë njeri dhe e ka ndëgju duke u krenu me familje unë jam i filan farefisi ku ta di çka pejgameri sallam i ka than thuni atij i cili krenohet me familje le ta puthe organin e babës vet le ta puthe organin e babës vet apo krenohet me familje me farefis Domethonë, pejgameri sallam aq shumë e ka shëmtu dhe e ka shronjos këta, që s'lejohet besimtari mu krenu me farefis. Çka a farefisi? Çka është farefisi? Kurgjo hiç? Allahu tebareke ve teala i krijon njerëzit. Nahnu khalaknakum. Na ju kena kriju juve. Allahu xhelle ve ala. Andaj, ata arabët e kanë pas këtë ves. Janë krenu me farefis. Unë jam prej filan farefisit dhe kjo çka quhet sot nacionalizm është e njëjta. Prej gjendjes shoqërore që e kanë pas është se e kanë dashtë poezinë shumë. Poezinë shumë, oratorinë shumë, retorikën shumë, metaforën shumë, andaj arabët njifen në këtë aspekt si virtyt. Domethonë, ata janë marrë me poezi. Dhe poezia e arabëve është argument në gjuhën arabe. Nëse dikush e ka e ka thur një poezi prej arabëve të vjetër, kjo është argument në gjuhën arabe, sa që dietarët kur i kanë vendos rregullat e gjuhës arabe, i kanë marrë këto poezijat e vjetra të arabëve dhe i kanë, edhe pse aty ka sende të të pahijshme, mirëpo dietarët nuk i ka interesu teksti apo domethënia, po i ka interesu fjalët shprehjet dhe ju ka interesu renditja që mi nxjerr rregullat dhe i kanë nxjerr rregullat se e kanë dashtë poezinë shumë. I kanë, vazhdimisht janë krenu me poezi, saqë i kanë vendos tregje dhe vende, fusha, mejdane ku kanë shkue në periudha të ndryshme dhe me javë dhe me ditë të ndryshme i kanë ftu poetat që me këndu poezi dhe me recu, recitu poezi. Andaj Pejgamberi alejhi selam, kur ka ardhë me Kuranin Allahu xhele ue ala, çka i kanë thonë? Ka thonë, ky sigurisht a tu mësu te aj pazari poezinë e pastaj neve na thirr me i besu atina. Ka thonë, a përket poetave me pasu a këta? A këtë përket poetave me pasu a këta? Andaj Allahu xhele ue ala ka thonë, ve kalu shairun mexhnun. Ka thonë, aj a poet, a me jashtë poetit, ashtë edhe budall. Subhanallahil adhim. I ka thonë Pejgamberit alejhi selam budall. Pse? Se ata poetin e kanë dashtë, ama që t'i drejton një poet dhe ta pasojnë, kjo s'ka mundësi. Kjo s'ka mundësi, andaj kanë akuzu Pejgamberin alejhi selam si poet, dhe i çmendur vetëm e vetëm, se kanë qenë shumë të njohur me poezi. Sa i përket raporti i arabëve me femrën dhe me grujën. Femra te ata Ka pas polemikë a është njeri apo kafshë. Ka pas polemikë. Çka është femra? Çka është gruaja? Andaj dhe i kanë vorros të gjalla. Dhe i kanë maltretu shumë. Dhe janë sjellë me ta në mënyrën ma brutale. Me mënyrën ma të vrazhdë. Dhe Allahu tebareke ve teala duke e ditë këtë katastrofë ku kanë mrri ata. Në trajtimin e grujës ka zbrit sure të veçanta dhe ka zbrit ajete të veçanta ku e ka çrrënjos çdo smuje të cilën e kanë pas arabët në krahasim me femrën dhe si e kanë shikuar femrën. Andaj dijetarët e kanë përmend se femra tek ata nuk ka pas shumë pozitë, madje është varros për së gjalli dhe Allahu xhele ue ala e ka përmend se ata Kur i ka lind njërit prej tyne gruja çikë, ai shumë është mërzit, ai shumë është mërzit sa që ka dasht të bëjnë vetëvrasje. Shumë a mërzit. Kjo pse? Se ka thonë gruja është objekt marrëdhënie. Në lufta ata kanë pas lufta të ashpra mes veti. Dhe kur janë kanë bo lufta, këta kanë marrë robë prej ksaj, këta kanë marrë robë prej ksajna. Dhe pastaj ato gra normal që janë zonë robëresha. Dhe kanë thënë njana e cila ka mundësi m'u zonë robëreshë s'meriton njeri m'u krenu me ata. Edhe Allahu xhele ue ala e ka cekë këtë mesele në librin e tina, ku ka thënë Allahu xhele ue ala, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan. Kur njëri prej tyre të përgëzohet me çikë, me vajzë, raport me femrën. Pastaj e ka përmendë Allahu xhele ue ala se ata i kanë vorros edhe femrat. Pastaj, mënyra e martesës. Mënyra e martesës ka qenë në mënyrën më të poshtë çka është ka mundësi m'u bo, përveç njona, e cila ka qenë sikur martesat normale. E ka përmendë Aisha, radijallahu anha, dhe ja pagun mehrin. Kjo ka qenë martesa e parë. Martesa e dytë, qysh ka qenë? Martesa e dytë ka qenë kërkimi i fëmijës. Aisha ka përmend shkurt se kur është martu dikush se s'ka pas fëmi, i ka thënë burri grues vet. Shko ku dush, edhe gjej ni burrë, edhe met shtatzonë edhe hajde këtu te unë. Vetëm e vetëm fëmi du. Dhe ajo ka dalë, ka lyp burrë derisa dikush ka pranu me ta me bo marrëdhanie dhe me met shtatzonë dhe me ardh te kjo. Kjo ka qenë gjendja e dytë. Gjendja e tretë ka thonë, thot Aisha, gruja është vendos me një dhomë. Kanë shku dhet veta dhe kanë bo marrëdhanie pa ndalë me atë gruje. Dhe kjo gruja ka met shtatzonë. Dhe i ka thirr të dhjetit, Aisha thot, s'kan guxu pa ardh dhe kanë ardh të dhjetit dhe i ka thon, ti filani je baba i djalit tem. Dhe ajo janë martu qato të dytë. Ndërsa 10 veta kanë bo marrëdhënie me ata. Dhe e fundit, thot Aisha radhiyallahu anha, dhe nikahu rabi i katërti, yajtamiu an-nasu al-kathir. Janë mbledh një grup e madhe e njerëzve. Fa yadkhuluna ala al-mar'ati dhe kanë hi te një gruje dhe kanë bo marrëdhënie. Dhe ka met shtatzonë, grup e madhe. Dhe kur ka met shtatzonë, e kanë thirr një njeri i cili din me dallue se fëmija i kujna ashtë, i cili quhet El Qaif, edhe ai ka thonë filani ashtë baba i kësaj fëmijës. edhe i ka met burri asajna. Kështu janë martu arabt para se me ardh Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. A e shikoni gjendjen katastrofike, edhe pse Allahu xhelle ala ka qujt errësirë këtë send. Dhe e kanë pas prej traditave, dhe e kanë pas prej traditave, nëse baba i ka pas dy gra, djali ka pas drejtë me martue njerkën. Grujen tjetër, jo të nanën vet, tjetrën. Allahu xhalla wala ka pru ajet. Wala tankihu ma nakaha abaukum. Mos gaboni me martu ata gra që i kanë martu baballarët e juve. Nëse baba e ka pas një gruje tjetër, baba ka dek, ai ka shku e ka martu grujen e babës vet. Dhe e ka lëshu njanën, e ka martu tjetrën, e ka lëshu apet, e ka mor tjetrën, apo i ka mor 4-5 me njëherë, 10 gra me njëherë, s'e ka ndalu kurkush. Kjo ka qenë gjendja e talakit. Kurrfarë rregulle, ndërsa Allahu tebareke ve teala, ka zbit ajete për shkurorëzimin dhe talakin, dhe ka vendos rregulla. Andaj ka thënë Allahu xhelle wa ala, et-talaku merretan, jo si ju arab, talak janë dy herë, Dy herë mundësi i kije me këthi grujën tane. Fe imsaku bi ma'rufin au tasrihun bi ihsan. Ose e trajton e shlon kejt komplet, ose e man edhe mo nuk ja përmend talakin. Andaj Allahu xhallahu ala e ka prur ligj se ai i cili e ban talak grujën për tretë herë, s'mundet me martu atë gruje derisa ajo gruje të martohet me një burrë tjetër dhe Të fleje me atë burrë dhe të bashkohet me atë burrë, e nëse ndahen ata do ditë prap, ka drejt me kthie ki burri i parë pra grujen. Kjo ka zbrit si kërcënim dhe shtrëngim i talakut, sepse ka qenë anarki dhe paregullësi e madhe në çështjen e talakut. Kan lujt me grujen, sepse e kanë llogarit artikull. Andaj disa prej tyre të cilët kanë qenë pak ma të ndershëm, kanë thënë pse e bani këta? Ka thënë po kjo s'është kurgjo artikull a kjo. Sa e, e prej një kafshe dhe e ndroj këta, e njëta është. Kjo ka qenë gjendja e arabëve. A e shikoni tash, a e ndjenë tash virtytin dhe mirësien dhe frimën e pastër të islamit, në sensin, ka ardhë Allahu tebareke ve teala dhe e ka dërgu Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem dhe gjendja e luftrave edhe me këta e përfundojmë ngase koha nuk premton, gjendja e luftrave ka qenë e tmerrshme. Luftrat i kanë nxit dhe janë kall luftat për shkaqe ma katastrofike që kanë mund me ekzistu. Për kurgjo hiç e kanë kall luftën. Luftën e parë që e përmendin dijetarët se e kanë kall për palidhje, se njëri prej kujshive i cili ka pas një vend veçan, një baçe ku ka rujt deve. Dhe i ka hi devja e kojshijës në vendin e këtina. Dhe ki ka mu, është munu me largue devën, s'ka pas mundësi me largue, ki ka bërtit kujdestari dhe janë mbledh kabilja dhe kanë kallë luftën dhe s'u shlu, s'u shujt luftja me qindra vite. Vetëm se ka hi devja pak në, në megjën e hujë. Kjo ka qenë xhahilijeti i cili ka mbizotru te ata. Luftë tjetër e cila përmendin dijetarët është se i kanë shti i kanë shti kuajt me vrapue. i kanë shti kuajt me vrapue. Një fis e ka shti një kal me vrapu dhe tjetri me vrapu. Dhe ja ka shku njani, normali se njani ka, ka me ja shkue. Edhe ai fis i cili ka humbë e ka kall luftën. Dhe me, me qindra vite kanë bo luftë. Dhe sebepi kur â konë, për shka â konë, pse ja ka shku kali i, kësaj, i këti fisit, këti kalit tjetër. Andaj kanë menu me menën e kalit. Sikur që ndodh sot apo ata e kallin luftën dhe vijnë thonë kinse ju pajtojna. Ama njerëzit nuk prej nxetit të konfliktit dhe prej mjegullës që e krijon konflikti, harrojnë kush e ka kallë luftën. Dhe harrojnë se qiki çka po ven me me shujt është ai që e ka kallë. Kjo ka qenë traditë e jehudëve qysh n'fillim. Qysh n'fillim, saqë janë mundu edhe mas ardhjes pejgamberit alejhi selam me nxit njanin prej fisit të Eusit dhe Hazrexhit, duke jau përmend luftrat e kalume, derisa njani prej tyre ka nxjerrë shpatën. Dhe pejgamberi a.s. ka thanë, a me xhahilijet krenoheni e unë jam mesin tuaj? A me xhahilijet ju krenoheni e unë jam mesin e juve? Unë xhahilijetin e kam nën kambët e mia. Nuk ka mund qi dikush m'u krenue me xhahilijet. Kjo ka qenë sa i përket aspektit e nxitjes së luftave dhe krijimit të konflikteve dhe të përlamjeve të ndryshme dhe ndeshjeve të ndryshme për shkaqe banale. Vetëm se kalja ka shkue, n'mexhë i ka hi devja, i ka hi delja e kështu me radhë dhe janë ngritë lufta të mdhaja dhe kem përmend më së tash aspektin e pozitiv të arabëve se çka kanë pas arabët prej pozitivitetit dhe mirësive dhe virtyteve normal që arabët nuk kanë qenë në mënyrë absolute edhe pse këto kanë qenë xhahilijete të mdha se s'kanë pas libër e as kanë pas pejgamber prej kujt me mësue dhe as që kanë pas prej dikujt me marrë mësime të vërteta dhe ka mrri gjendja e atyre këtu mirëpo ata janë dallue me disa virtyte të të cilat i kanë bo meritor që pejgamberi i fundit, zotëriu i pejgamberëve, Muhamedi, i biri i Abdullahit, sallallahu alejhi ue selam, me qenë prej arabëve, e mos me qenë prej persianëve, e as mos me qenë prej romakëve, dhe as mos me qenë prej indianëve. Kanë pas disa virtyte arabët, të cilat i ka dallue nga popujt e tjerë, lusim Allahun tebareke ve teala, që Allahu xhelle ve ala me na dhon prej kuptimit, lusim Allahun tebareke ve teala, që Allahu xhelle ve ala na e mundësojë me mësue historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo hap të cilën ai ka ardhur dhe me ndjek pejgamberin alaihi salatu wasalam deri në frymën